bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.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 bu oyat ikki yuz ellik oltinchi baqara surasidagi oyat albatta <clears throat> baqara surasi haqida ko'p hadislar rivoyat bo'lgan xosatan rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymalaringiz qaysi bir uyda agar baqara surasi o'qiladigan bo'lsa ana shu uydan shayton qochadi dedilar ya'ni uylaringizda baqara surasini o'qib turinglar dedilar va albatta baqara surasi qiyomat kunida mana shu qur'onni o'qib uni ma'nolariga yetgan va unga amal qilgan kishilarni shafoat qiladi va shafoat qiladigan suralarni boshida baqara surasi keladi shuning uchun ham sahoba ikromlar ko'p urinishar ekanki baqara surasini yodlashlikka baqara surasini yodlashlikka ko'p urinishar ekan va baqara surasini yodlab bo'lganda aytishar ekanki endi bizdan dangasalik ketdi endi suskashlik ketdi deyishar ekan shuning uchun ham alloh taolodan so'raymizki bizlar ham mana shu baqara surasini yodlab nafaqat baqara surasini balki o'ttiz bora qur'onni yodlab unga amal qilishlikni alloh taolodan so'rashligimiz kerak chunki bu kitob faqatgina bir muqaddas shaklida tokchalarga qo'yib qo'yiladigan yoki bu qur'on ulug' kitob buni ma'nolariga yetish odamlarni qo'lidan kelmaydi degan fosid aqidalar bizlarda bo'lmaslik kerak bundan yuz yil oldin buxoroda shunday ahvol ro'y bergan ekanki kimda kim qur'onni tarjima qiladigan bo'lsa bu kofir bo'ldi degan aqida paydo bo'lgan ekan oxirgi vaqtlarda ham ko'rildiki bizni asl ustozlarimiz qur'onni tafsir qilib tarjima qilib berishganda bularni kofir deya olishmadiyu lekin ularga sha'nida bo'lmagan vahobiy degan turli turli bo'xtonlarni qilishdi chunki ana bu e'tiqod iskitdan kelib kelayotgan qur'onni tarjima qilishlik kufrdir degan e'tiqod o'zini ta'sirini bergan edi chunki yahudiylar katta bir majlisda turib ularni kattasi turib aytdiki inglizlardan bittasi toinki musulmonlarni qo'lida qur'oni bor ekan ularni biz dinidan adashtirolmaymiz shuning uchun bir yo'lini qilaylikki bulardan Qur'onni olib qo'yaylik. Ya'ni Qur'onni olib qo'yishlik, kitobni olib qo'yishlik emas. Qur'onda Qur'on bilan shug'ullanmasin bu musulmonlar. Qur'onni o'rganmasin. Qur'onni ma'nolarini tushunmasin, unga amal qilmasin. Shunday bir narsalarni kiritaylikki, odamlar shu bilan avora bo'lib qolsin. Qur'onda hukmlarni bilmasin deb ular juda ko'p nayranglar, hilalarni qilishdi. musulmonlarni ichiga o'zlarini odamlarni tayyorlab kiritishdi va bundan 100 yil oldin o'sha Buxoroda madrasalarda Qur'on tafsiri tarjimasi qilinmaydigan holatga aylangandi. Ruslar bostirib kirishdan oldin millatni tayyorlab qo'ygan edi. Shuning uchun bizlar mana bu Qur'ondan g'aflatda qolmasligimiz kerak. Qur'onni o'zimizga lozim bilishimiz kerak. Doimiy ravishda. Chunki bu Qur'on sizni bizni baxt va saodatga olib boradi. Qur'ondan tashqari barcha kitoblar, shariatning tashqarisidagi kitoblar. Agar uni odamlar million yillarcha o'qiyotgan bo'lsin, u bizni hidoyatga olib bormaydi. Agar u Tavrot kitobi bo'lsin, o'zgartirilgan Tavrot kitobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga umar roziyallohu anhu tavrotdan bir varaqni ko'tarib keldilar aytdilarki yo rasululloh mana bu ham samoviy kitob ekan mana bunda ham yaxshi gaplar bor ekan shundan o'qib foydalanib tursak bo'ladimi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha qattiq achchiqladilarki yuzlari qizarib ketdi yuzlarini o'girib yubordilar umardan sahobadan biri turib aytdiki ya umar ko'rmayapsanmi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sendan noroziliklarni ko'rmayapsanmi deganda umar aytdilarki roditu billahi robba va bil islami dina va bi muhammadin sollallohu alayhi vasallam nabiyya deganlaridan keyin payg'ambar alayhissalom aytdilarki ya umar agar hozir Musa tirik bo'lganda sizlar agar unga ergashganinglarda gumroh bo'lardinglar dedilar chunki Musa o'zini ulushini oldi sizlar meni ulushimsizlar dedilar va tavrotdan foydalanishlikka ijozat bermadilar men yana bir narsa kitob to'g'risida kelib qolganligi uchun ba'zi bir birodarlar turli turli <clears throat> shariat man qilgan kitoblarni ana shu kufr diyoridagi agar kitoblarni o'zlari bilan olib kelishgan bo'lsa bir ahli ilmlarni oldidan o'tkazib olsin shu kitobni o'qisak bo'ladimi yoki yo'q deb mana shu kitobni o'qisak bo'ladimi bo'lmaydimi deb turib ahli ilm ulamolardan ko'rsatib olishsin Chunki mana bu so'zlar insonga ta'sir qiladi. Biz ko'rdik shu Tojikistonda kelganimizda ba'zi bir rahbarlarning uyida Xumayniyning kitobi turardi shiyalarning imomini. Men so'rardim, bu kitoblar nima qiladi sizlarning uyingizda desam, Ha biz bu kitoblarni o'qiymiz u ichidagi xatosini topib, keyin shiyalar bilan tortishgan vaqtimizda hujjatimiz bo'ladi deyshardi. Oradan bir muddat o'tganda ko'rdimki, qip qizil shiyaga aylandi o'sha odamlar. Shu kitob ta'sir qildi odamga. Domla Ma'rifjon degan O'ratepalik domla bordi, ko'pchilik eshitgan. G'irt shiya bo'lgan hozir. Allohga qasam ichtur aytamanki, shu odam o'zimni ko'zim bilan Makkada shiya bo'lganligini men ko'rdim shu odam. Ma'rifjon domlalar kichkina domla bo'lgan emas. Katta domlalar bo'lgan, O'ratepani bosh imomi bo'lgan. Kirib borsak masjidda ular peshonasiga tosh qo'yib o'qiydi. Makkada endi tosh topa olmabdi-yu, Xumayniyning rasmi bor kitobni kitob qattiq bo'ladi. Shu gilam solingan ekan o'tog'iga, xonasiga shuni ustida rasmi ham turibdi. Shuni peshonasiga qo'yib turgan ekan, sajdada turgan ekan. Kirib bordi va inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Desak, toqiya qildi. Ularda toqiya qilish vojib. yolg'on gapirishlik. Shu sajdadan qaytib turib, haligi kitobni qo'li bilan surib oldi. keyin bunga ham indamadi-ku. Shu haramda 3-qavatda tursak, menga aytdiki, birodar dedi, bir duo qilaylikki, Alloh shu ikki haramni dedi, shu vahobiylarning qo'lidan olib dedi, shu shiya birodarlarimizni qo'liga bersin devardi. O'zidan beixtiyor gapiraverdi. Endi men ham haramni ichida edik, qattiq dedim, men aytdimki, sen dedim bu yerni butxona qilmoqchimisan yana makka mushriklarga o'xshab humayniy rasmini haykalini o'rnatmoqchimisan bu yerga ko'p qattiq gapirdi ya'ni men nima demoqchiman bu bilan ana shunday shariat ijozat bermagan kitoblarni o'qishlikdan allohdan qo'rqaylik birodarlar shuning uchun ham yaqinda imorat islomiy afg'oniston amirul mo'min amir berdiki kimda kim afg'onistonda ahli sunna va jamoatni e'tiqodidan tashqari bo'lgan qaysi din bo'lsin, qaysi mazhab bo'lsin, shunga da'vat qilib, da'vatchilik qilib yurgan bo'lsa, uni hukmi o'lim deb hukm chiqardi. Xoh u yahudi dini bo'lsin, xoh nasroniy dini bo'lsin, xoh bahoiyat dini bo'lsin, xoh krishna bo'lsin, umuman ahli sunna va jamoani aqidasidan tashqaridagi dinlarga, aqidalarga da'vat qilayotganning hukmi sud qilinmasdan o'limdir. ularni kitoblarini tashviqot qilib do'konlarda sotib yurganlarni hukmi esa 5 yil qamaladi ular. Agar shu kitobini sotib tirikchilik qilayotgan bo'lsa. Mavzudan tashqariga chiqib ketmoqchi emasdik, lekin kitob to'g'risida to'xtalib o'tdik. Kitoblarni qaysisini o'qishlik, qaysisini o'qimaslikni shariat islomiya bizga belgilab bergan. Alloh subhanahu va taolo mana bu 256-oyatida la ikroha fid din dedi. Dinda majburlash yo'qdir dedi. islom dinida majburlashlik yo'qdir kimlarni majburlashlik yo'qdir dinga kirmagan kishilarni majburlab dinga olib kirishlik yo'qdir dedi buni ba'zi bir munofiq ulamolar mana alloh taolo qur'onda dinda majburlashlik yo'q deb mana buni hujjat qiladi ular dindan tashqaridagi odamlarga ro'za tut deyilmaydi bala to'g'ri u xristian bo'lsa uni ro'za tutgin deyilmaydi Xristian bo'lsa uni majburlab namoz o'qiysan deyilmaydi. Hali u dinga kirgan emas. yoki dinga kirsang, dinga kirmasang biz seni falon qilamiz deyilmaydi. Chunki hidoyat islom dini Alloh taoloning huzuridagi qadri qimmati juda ham baland bo'lgan din. Inna dina al islom. allohni huzurida faqat va faqat qabul bo'ladigan din bu islom dinidir boshqa dinlar qabul bo'lmaydi agarchi u dinlarni tarafdori ko'p bo'lsin agarchi u dinlarni tarixi uzun ham bo'lsin islomdan alloh o'zi rozi bo'ladigan din deb faqat islomni tanladi o'sha islomiki barcha payg'ambarlar olib kelishgan edi chunki odam alayhisalomdan tortib Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan dinlarning asosi, negizi bitta. tavhid Hamma payg'ambarlarning da'vati shundan iborat edi. Ya yuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihun. Ey insonlar, Allohni yakka yagona denglar, shunda najot topasizlar. Shoyatki shu so'zni aytishlik bilan Allohning jahannam o'tidan najot topsalaringiz. payg'ambarlarni hammasini dini bitta din. Va bu dinlar bir-birini to'ldirib kelgan musaddiq dinlar. Musaddiq ya'ni o'zidan oldingi dinni tasdiqlab, uning kamini to'ldiradigan din. Va bularning eng oxirisi Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan islom dinidir va bu islom dini bilan butun dinlar o'zidan oldingi dinlar kamolatiga yetdi avvalgi tushgan samoviy kitoblar mansux bo'ldi va bularni hammasiga javob beradigan kitob Allohning buyuk mo'jizasi Qur'on ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nasib etdi. Ya'ni aytib o'tdik, agarchi ularni qancha tarafdori ko'p bo'lsa ham. Biz aytib o'tganmiz, bir dinning haqligi, bir shaxsning haqligini yoki bir jamoatning haqligini uni tarafdorlarini ko'pligi, kamligi isbotlamaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Me'roj kechasi chiqqan vaqtlarda aytdilarki, menga payg'ambarlarni ko'rsatildi dedilar. Shunday payg'ambarlarni ko'rdimki, atrofida sanoqli ummati bor va holanki ming yillarcha u da'vat qilgan tavhidga. Ba'zi payg'ambarni ko'rdimki, atrofida bir kishisi ham yo'q dedilar. kishi ham iymon keltirmagan edi. Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qildilar, evaziga 40 kishi musulmon bo'ldi. Xotinlari ham, o'g'illari ham musulmon bo'lmadi. Chunki innaka la tahdi man ahbabta, valakinallohu yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi istagan xohlagan kishilarnigina hidoyat qiladi aytib o'tdik qancha u dinlarni tarafdori ko'p bo'lsa ham mana bundan 4-5 kun oldin Ganga daryosini atrofida 20 million hindu diniga iymon keltirgan kishilar hindu diniga, putparastlik diniga iymon keltirgan kishilar 20 million kishi bir kunda bir vaqtni o'zida Ganga daryosiga tushib cho'mildi. 20 million kishi. Ya'ni ko'rinishidan ko'p bir buyuk ishga o'xshab ko'rinadi. 20 million kishi bir joyga to'plansa-yu, bitta daryoga tushib cho'milsa. Ularning fosit e'tiqodda nima ekan? Shu Ganga daryosiga tushib cho'milsa emish, gunohlardan poklanarmish. Nima bo'ldi? O'sha kuni yo ertasiga 9 bal yer qimilladi o'sha mintaqada. 9 bal. Birinchi kuni e'lon qildiki 1000 kishi o'libdi, kecha e'lon qildi 13000 kishi o'libdi. Haligacha shunday shaharlar yo'q bo'lib ketgan. Umuman to'kib tashagan shaharlarni Robbil alamin 9 bal katta narsa birodarlar Kecha ham radioda kechqurun aytayaptiki, hozir ham yer qimillab turibdi deydi. Bale, dinga majburlab olib kirish yo'q. dinga ixtiyoriy ravishda kiriladi. Dinga ixtiyoriy ravishda kiriladi. Lekin ixtiyoriy ravishda kirgandan keyin ixtiyor insonda qolmaydi. Allohning hukmlarini bajarishlikda Allohning qaytargan narsasidan qaytishlikda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyurgan buyruqlarini bajarishlikda, u kishi nahiy qilgan narsadan qaytishlikda mu'min erkak va mu'mina ayolda ixtiyor qolmaydi. Ixtiyori kirdimi dinga? Ixtiyori kirdi. hech kim olib kirgani yo'q. Xristian diniga o'xshab, biz dinimizga kirsang 100 dollar beramiz demadik. Islom dini hargiz bu gapni aytgan emas. Biz dinimizga kirsang, biz seni podsho qilib qo'yamiz. Biz dinimizga kirsang, oyiga biz 50 dollardan beramiz deb hargiz islom dini aytmaydi. Chunki islom dini ko'chada tushib qolgan din emaski, ularni odamlarni cho'ntagiga majburlab tiqib qo'yilsa. U xristian deydi u. Har kim iymon keltirsa 100 dollar beraman, oyiga bir qopdan un beraman deb. Bali, o'lik dinlarni shu shaklda tarqatiladi. Ularni misoli tobutda yurgan o'likka o'xshaydi. Pul berib turasiz, tobutni ko'tarib ketaveradi odamlar. Pul bermay qo'ydingizmi, tobutini ham lo'qtirib yuboradi. Lekin islom dini bunaqa emas. Islom dini qalblarga Alloh iroda qilgan kishilarni qalbiga nur bo'lib kiradi. halovat kiradi. Shuning uchun ham bu islom diniga musharrab bo'lganlarni bu yo'ldan qaytarishlik uchun ana shu botil dinlar butun hayotini sarflaydi. Butun kuch-quvvatini sarflaydi. Butun moddiy imkoniyatlarini sarflaydi, toyinki bular dinidan qaytsin uchun. Lekin iymon halovatini totigan kishilar iymon ne'matiga haqiqiy musharrab bo'lgan kishilarga dunyoni hammasini to'plab olib kelib bersangiz ham bu dindan qaytmaydi u. Chunki u yo'qotgan narsasini topgan u. Chunki u halovatni topgan. Abu Jahl so'radi ammor ammor radhiyallohu anhu dan. Ya dedi. Hamma izzat sharaf meni oldimda bo'lsa, Makkani ulug'i men bo'lsa kuch-quvvat menda bo'lsa, boylik menda bo'lsa, butun Makkaga kelayotganlar mendan ijozat so'rab kim Makkaga kirsa? Ayshu nushu fahsho hammasi meni qo'limda bo'lsa. Nimaga endi meni qo'yib borib turib shu bir yetim cho'pon Muhammadga ergashding dedi. Undan nima ko'rding? Nima bor uni oldida dedi. Chunki ular insonni qadri qiymatini moddiy narsa bilan o'lchardi. Hozirgi dunyoda ham shunaqa, qiyomatgacha ham shunaqa. u insonlarki moddiy falsafa bilan hayot kechirgan ular aytadiki, hamma izzat, sharaf shu boylarning qo'lida deydi. Yo'q, unaqa emas. Ammor nima dedilar? Muhammad alayhisalom menga xotirjamlikni berdi dedilar. Menga xotirjamlikni berdilar. Haqiqatda to'g'ri. Kishi agar hayotga nimaga kelganini, uni nima oqibat kutayotganligini javobini topsa, u eng xotirjam odam bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalom aytdilarki, mu'minning ishi qiziq dedilar. Boshiga ne'mat kelsa, unga shukr qilib ajrlanadi, boshiga bir musibat kelsa, unga sabr qilib, unga ham ajrlanadi dedilar. Ikkala holatda mu'minga yutuq bor. Iymoni yo'lida o'ldirilsa shahid bo'lib, hammadan oldin jannatga ketadi. Agar Alloh g'alaba beradigan bo'lsa, g'ozi bo'lib Allohning hukmini yer yuziga tatbiq qilib, izzat bilan yashaydi. unda doim yutuq. Mag'lubiyat yo'q. Buni xotirjamlik deyiladi. Boy bo'lsa-yu, puli ko'p bo'lsa-yu, lekin xotirjam bo'lmasa. Shuning uchun ham iymon, islom ne'mati qalblarga kirib borgandan keyin inson u qalblarda jilvalangandan keyin u iymon lazzatini iymon halovatini tatigandan keyin endi u insonni butun dunyo bir tarafga o'tsa ham butun dunyo uni o'ldiraman deb tursa ham u iymonidan qaytmaydi. Lekin aytib o'tdik, iymondan tashqaridagi odamlarni dinga majburlab kirilmaydi. Qad tabayyana ar-rushdu min al poklik nopoklikdan ajratildi haq botildan ajratildi ya'ni haq keldi botil bilan haqni o'rtasida devor qurib qo'yildi endi botil bilan haq aralash quralash bo'lib yashashlikka endi ijozat yo'q yakfur bit بالطاغوت kimki tog'utga kofir bo'ladigan bo'lsa, tog'ut hammamiz bilamiz. Allohdan tashqari har narsa bo'lsin. Allohni qo'yib sig'inilayotgan bo'lsa unga. Xoh u farishta bo'lsin. Xoh u payg'ambar bo'lsin. Xoh u avliyolar bo'lsin. Xoh u qabrlar bo'lsin. Xoh u hukumatlarni tuzib qo'ygan qonunlari bo'lsin. Xoh prezidentlar bo'lsin. xoh o'lik bo'lsin, xoh tirik bo'lsin, Allohni qo'yib unga sig'inilyaptimi? Unga iltijo qilinyaptimi? Undan yordam so'ralyaptimi? Buni tog'ut deb ataladi. Allah halol qilgan narsani harom qilib beryaptimi? Har qanday hukumatlar bo'lsin. Har qanday podshohlar bo'lsin. Har qanday boshliqlar bo'lsin. Allah halol qilgan narsani harom deyaptimi? Buni tog'ut deyiladi buni. Allah harom qilgan narsani. Allah harom qilgan. ham Boboxon degan mufti o'tgan Toshkentda. Ko'pchilik eshitgan, men oqsoqollar bilsa kerak shu. Bu bir kun juma namozida chiqib turib, Miyas kombinatda suyiladigan go'shtni masjidda turib e'lon qilganki, bu halol yese bo'ladi degan. O'sha kechasi uyga borib ko'rib bo'lgan bu odam. O'sha kechasi uyga borib ko'rib bo'lgan. Keyingi kasetasini men eshitdim. Xalq oldiga chiqib tavba qilar ekan. Men Alloh harom qilgan narsani halol qiluvdim Alloh meni bir kechada jazoladi deb aytgan shu odam. O'lmasdan turib o'zini qilgan gunohini odamlarga aytib qo'ygandi. Shu kasetani men o'zim eshitdim. Bular tog'ut bo'ladi. Ana endi bugun tog'utning tushunchasi demokratiya degan bir tog'ut bor. Avval sotsializm degani bor edi, kapitalizm degani bor edi. Ana endi bugun yer yuzini katta bir vabo balo qoplagan bu demokratizm. Bu ham tog'ut. Demokratizm demiş hukumat hukm xalqiki bo'larmish. Xalq ixtiyorida bo'lar hukm qilishlik. Va buni belgilashlik uchun bir qutini o'zlariga but qilib olishgan, qutiga hammalari qog'ozdan tashashadi. Xalq irodasi, xalq xohishi. Xalqni xohishiga qo'ysangiz nimadan qiladi bilasizmi? Xalqni xohishiga qo'ysangiz, bugungi g'arbda ahvolini ko'rib turibmiz, xalq xohishi bilan qay ketyapti. insonni hayotda qanday hayot kechirishligini uni yaratgan xoliqi aniqlab beradi. Va uning hayotini qanday o'tkazishlik uchun mana bu kitobni yuborgan. Buni Qur'oni Karim deyiladi. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudal lil muttaqin. Bu kitobda shak shubha yo'q. Shuning uchun ham 1400 yil bo'lyapti. Bu kitobni shuncha dushmanlari bor. Shuncha yondirilyapti bu kitob. Shuncha bu dushman bu kitobga dushmanlik yeryüzde lekin yer yuzida eng ko'p chop ı kitob Bunu Karimdir. Buni bitta nuqtasiga o'zgartirish kiritilolgan emas, kiritilolmaydi. Chunki bu kitobning himoyachisi kim? Alloh. Va bu kitob bashariyatning qanday dunyoga kelib, qanday dunyodan o'tishi va dunyodan o'tgandan keyin ham uni nimalar kutib turganini xabarini bergan. Lekin bugun konstitutsiya o'ylab topayotgan parlamentlarni konstitutsiyasi 5 yilda eskib qolyapti. 50 yilga bormayapti. Mal'un Leylin va Marx inglizlar tuzgan yo'l 70 yil faqat davom qildi. Bugun axlatning tarix ulaqtur uloqtirib yuborildi. Qani u kitoblariki har bitida Leylin aksi bor edi? Nima kuyga tushdi u kitoblar? Hojatxonalarda ishlatilyapti bugun. Qani o ishlangan katta-katta haykallar nima holatga tushdi ular? Chunki ular tog'utdir. Tog'utni oqibati shudir. va boradigan joy inshaalloh jahannamdir uni. Ana endi Alloh taolo aytayapti. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها alloh taolo aytadiki kimki tog'utga kofir bo'lib so'ng Allohga iymon keltiradigan bo'lsa, haqiqatda u uzilmas bir halqani mahkam ushlayapti. Shunday halqaki uni u uzilmaydi. Lekin buning uchun sharti birinchisi tog'utga kofir bo'lish kerak. La ilaha ila avval, ha? Ilohlar yo'q, biror ma'bud yo'q, illalloh. Bitta allohni o'zi bor. Demak, avval tog'utga kofir bo'linadi. To'g'rimi? Avval tog'utga kofir bo'linadi. Barcha butlarga, sanamlarga kofir bo'linadida so'ng Allohga iymon keltiriladi. La ilaha illalloh deb iymon keltiramiz. Shunaqami? Avval ilohlarni hammasini yo'qqa chiqaramiz. Xoh u Fir'aun bo'lsin, Namrud bo'lsin, Abu Lahab bo'lsin, Lot bo'lsin, Uzza bo'lsin, bugungi kunda Amerika bo'lsin, Rus bo'lsin, Isroil bo'lsin, Yahud, nasoro qancha ularni bezab bo'lgan konstitutsiyalari, haykallari, ularning tuzib qo'ygan hayot dasturlari bo'lsin, hammasi botil. Illalloh Allohning kitobi haqqi haq. Allohning qonuni faqat qabul. Qolgan barcha qonunlar hammasi botil, ularga iymon keltirmaymiz biz. Biz iymon keltirgan kitob bor mana. Vallohu samiyun alim. Alloh esa shunday zotki, u eshitib, bilib turibdi. Hamma narsani biladi u. Hamma narsani biladi u. Musa va Harun alayhisalomlarni Alloh taolo aytdiki, boringlar Fir'avnni da'vat qilinglar dedi. Musa alayhisalom Harun alayhisalom aytishdiki, Alloh ular bizni o'ldirib qo'yishdan qo'rqamiz deshti. O'zlarini ojizliklarini Allohga bildirishdi. Alloh taolo bizga mana shu ojizlikni nasib etsin. Biz qo'rqmaymiz hech narsadan. Emas, Allohga sig'inaylik. Ey Alloh, sen bo'lmasang biz ham qo'rqamiz. Buncha yer yuzida kofirlarga agar sen bizga yordam bermaydigan bo'lsang, bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Musa va Harun alayhissalom ular buyuk payg'ambar, ulul azm payg'ambar. Boringlar, uni da'vat qilinglar deganda aytishdiki, ya Alloh biz qo'rqamiz, bizni o'ldirib qo'yarmikin o'zi. alloh taolo nima dedi boringlar men sizlar bilan birgaman ko'rib eshitib turibman dedi alloh taolo ko'rib va eshitib turibman dedi va o'zini payg'ambarlarni shunday tarbiyaladiki banu isroilni olib chiqishayotgan vaqtida orqalaridan fir'avn askarlari yetib keldi ro'baralardan dengiz chiqib qoldi qavm aytdiki ey muso biz aldandik Hozir bizni Firavn askarlar tutib oladi, hammamizni halok qilib yuboradi deganda Musa alayhisalom nima dedilar? Kalla, bunaqa emas. Inna ma'iya robbi sayahdin. Robbim men bilan birga doim. U meni shunaqangi tez fursatda haq yo'lga yo'llab qo'yadi dedilar. Bu payg'ambarlarning tavakkuli edi. Robbisiga bo'lgan to'la ishonchi edi. Bu iymon, bu ishonch sizlar bizdan bo'lish kerak. kalla inna ma'ya robbi sayahdin va dengizni urishlikka buyurildi aso bilan aso urilgandan keyin dengiz nimaga aylandi yo'lga aylandi dengiz suv g'arq qilishlik tabiati bor to'g'rimi katta dengiz g'arq qiladi lekin bu yerda allohni amriga dengiz emas undan kattaroq maxluqlar ham o'zi tan beradi Shuning uchun ham qiyomat qoyim bo'lgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo malakul mavutga hamma maxluqlarni jonni olishni buyurar ekan. Hamma yer yuzida maxluqlarni jonni olar ekan malakul mavut Faqat Alloh va malakul mavut qolar ekan. Malakul mavutga o'lim farishtasiga Alloh taolo buyurar ekan, qani endi o'zingni joyingni olib ko'rchi der ekan. Malakul mavut bir necha yuz yil o'rnar ekan, o'zini jonini o'zi ololmas ekan. Shunda Alloh taolo malakul mautni ham jonini olar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekan: "Limanil mulk" Hamma jonzotlar o'lgandan keyin biror maxluq, biror farishta, biror bir jin, biror bir inson yer yuzida qolmagandan keyin Alloh taolo aytar ekan: "Limanil mulk" Endi mulk kimniki? Qani o'sha zo'ravonlar, Qani o'sha jabbor podsholar, qani manmanlik qilib yurgan insonlar, qani ular? Qani mulk kimiki endi? O'zi javob berar ekan. Lillahil vahidil qahhar. Bugun mulk faqat vohid, yakka yagona va qahhar bo'lgan qahrlinikidir der ekan. Ya'ni Robbil alamin eshitguvchi, va bilguvchi zot qalblarda kechayotgan narsani ham biladi yolg'iz holatda qilinayotgan ishlarni ham biladi berkitib oshkor qilinayotgan narsani hammasini biladi undan biror narsa maxfiy emas hayotda bir mashinani injenerni oldiga olib borsangiz bir ustasini oldiga olib borsangiz ishlab turgan moshinani qayerda nima kamchiligi bor u aytib beradi Shunaqami? Shu bir mashina ishlab turgan bo'lsa, shuni kamchiligini shu ustasi, injeneri shu aytib beradi. Bunga ishongan kishilar nimaga endi Robbil alaminni qalblarida kechayotgan narsasini bilishlikka ishonmaslik kerak? Yo'q, mu'minlar ishonadi, lekin munofiqlar ishonmaydi. Biz Allohga iymon keltirganmiz, ishonamiz. Qalbimizda kechayotgan hali tilimizga chiqib ulgurmagan narsalarni ham Robbimiz biladi. Biladi. Shuning uchun ham ikki kishi gaplashib turgan bo'lsa, unutmasinki, uchinchisi Robbil alamin. Uch kishi gaplashib o'tirgan bo'lsa, unutmasinki, to'rtinchisi Robbil alamin. Pichirlashib gaplashamizmi? Imo ishora bilan gaplashamizmi? Har holatimizni Robbimiz bilib turgan. undan uni mulkidan qochib chiqib ketadigan joy yo'q. Hech qayga qochib qutulib bo'lmaydi. Hammasini eshitib, bilib turgan zotdir. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin subhanakallohi hamdika shukr Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim Kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar